ndabahaye mwiriwe mwebwe mwese mubandanya gutegabira radio isanganiro kaze muri ano makuru tugire tubashikirize muri rino joro akabagizwe agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira leta y'uburundi ngo yiteguye kwitabira ibiganiro byimirije yarusha mu gihugu cya tanzania kizoshikiriza cyane cyane kukaba ari ukugarukana amahoro n'umutekano mu gihugu turaja kumva muri ano makuru umuhanuzi ajejwe kumenyesha amakuru mu biro by'umukuru w'igihugu abarundi birukanwa mu gihugu kibanyi cy'u rwanda barabandanya gushika mu buraruko bw'igihugu komine ntega imwe mu zigi z'intara ya kirundo imaze kwakira barenga igihumbi n'ijana ngo ntibagira cepfo ca ruguru amaguru bagasaba abo bagarukirako hari umusore yagandaguye ababyeyi babiri bombi barapfa barashika aboganise na mukase harejo kuwa kabiri ku murango riva muri komine yambuye intara ya muramvya muraja kuvyumva mu kanya icuka ntikimeze neza hagati y'abanyeshure abigisha n'abavyeyi barereye ku ishure shingiro rya Cimbizi mu ntara ya Bubanza leta y'uburundi ngo iriteguye kwitabira ibiganiro bitegekanijwe yarusha mu gihugu cya tanzania nk'uko bishyikirizwa n'umuhanuzi mukuru mu bijyanye no kumenyesha amakuru mu biro by'umukuru w'igihugu wo nawe ntiwirinyamitwe icyo iyo leta izoshira imbere ni ukugarukana amahoro n'umutekano mu burundi akaba avugana ku itelefone na joseph nsabiyabandi ibiganiro bihuza abarundi murumva yuko leta y'u Burundi idashobora kubishira ibyo ntibaza yuko ari ibintu byumvikana kuko murazi yuko ari urukurikirane rw'ibiganiro byatanguriye mu gihugu byahuje abarundi mu ntara zitandukanye hakaba hariho rero n'ibitegekanyije ko n'abarundi bari hanze boshikirwa leta rero mu gihe yoba iri kirategura ivyo biganiro ntiyokongera kandi ngo bari yo muri leta mwebwe ikintu muvuga muti icihutirwa inyuma y'uyu mwaka uheze mu gihugu hariho uruhagarara n'icahe icihutirwa camye cihutirwa kuva kera no kubungabunga amahoro n'umutekano ico nico nyamukuru cyamye cihuta kigira kabiri cihuta no kurwanya ubukene ivyo rero biri mu migambi iri hagufi ya leta nabyo nyamukuru abarundi bategereza gutera ku ibyiyumviro kugira ngo umutekano n'amahoro bisesagare mu gihugu cy'u Burundi kandi Eh, no kugira ngo abarundi bashobore kwitabira ibikorwa by'iterambere bashobore kwiteza imbere uruhara rwa leta muri ibyo bijyanye n'amahoro n'urwahe ni icyiza uruhara rwa mbere mu kubungabunga amahoro n'umutekano mukaba muzi yuko nk'imigwi y'iterabwoba yose yagiye iratuzwa eh, ibigwanisho byakwa ababifise batabifitiye uburenganzira hanyuma no gucungera imbibe z'igihugu no kugerageza kuraba ko abarundi boranirwa mu byabo no mu makuru ajyanye n'umutekano hari ikiziga cy'umugabo catoye kuri wa gatatu iruhande y'ihinguriro ry'isima mu cy'ibitoke cya rugombo habimana jonas yavuka muri zone ndora komine bukinanyana ngo yoba yicishijwe amahiri bivugwa ko yari amaze amezi abiri avuye mu ibohero rya mpimba aho yari amaze umwaka nk'uko bishikirizwa n'abamumenye ngo jonas yari yapfunzwe yagirizwa kuba yarishe umwe mu badandaza inzahabu ku mugwa mukuru w'intara ya cibitoke hari umusore wo muri komine mbuye y'intara ya Muramvya nawe yagandaguye se na mukase kuri wa kabiri ku murango riva ku munsi rero wa kabiri umuhungu yasanze se eh, mu mwaba aho yari kumwe n'umukenyezi wiwe bariko bararima aca arabica bapfuye nyine iryo bariko bararima musitaneri wa komine mbuye wose wiwe nawe yaramwihakana rero amatati yarageze muri sentare rero aho bapfa wose wiwe n'uwo mupfasoni wiwe bari bariko baraharura mu mwonga acaraza acabaka amasuka acabakubita ayo masuka bose baca barita imana eka no ku musozi bigwana muri iyo komune nyene yambuye hari umugabo yaherutse kwica umugore wiwe uwo mukenyezi ngo akaba yari yanse yuko bagurisha agatongo k'umuryango umugabo yari yipfuje kugurisha ikintu kugira ngo agure moto umupfasoni nawe avuga ati urabona dufite agatongo gato ugurishije ikivi amuka kugura abana tubabyara ntibatoronka aho barima rero amaze kumwankira rwose niho yaca ahengera mu ijoro amukerera mu buriri muri izi ndwi zibiri kandi imbere yaho gato hari uwundi mugabo yari yishe umugore wiwe amuhoye kurenga ibigo uwo mupfasoni yashurashura na muramuwe ni ukuvuga mwene wa n'umugabo wiwe kama yabimwihanije umugore ntabyumve kama abana bahanuye mugabo ntabyumve nihaca amuhigira amubwira yuko umunsi umwe umwica kugira ngo bazirane Mustaneri Jean Berkimas byukusenge amenyesha yuko ubutungane buriko burakora ariko agasaba abanyagihugu kwitura ubutungane igihe cyose habyutse ibibazo mu miryango mariyange nzeyimana nabibabwiye nsongora komine ntega y'intara ya kirundo iramaze kwakira abarundi barenga igihumbi n'ijana mu bamaze iminsi bariko barirukanwa mu gihugu kibanyi cy'u rwanda icyo bikoze abo banyagihugu ngo bari mu ngorane zidasanzwe ntibagira aho baba basembereye mu mihana y'ababanyi bagasaba gufashwa mu bijanye n'ibifungugwa ibyambagwa amahema yo kuba barabayemo n'ibindi ni nkuru tubaza evariste nzi ko banyanka ari ku ntega abarundi birukanye ku butaka bw'u rwanda kuva mu mpera z'indwi heze abenshi bashikiye muri komine ntega y'intara ya kirundo bavuga ko utwabo badusize mu rwanda niyo nizigiye Mariko ni umwe muri bo sindi ngaha kuko navuye mu rwanda tuvuyeho mu mpamvu zo kutwirukana ku nguvu tugafatwa nk'impunzi ubwo rero cara twirukanisha tumaze gushika twaje nta kintu kimwe tuwuzanye twaje gutyo nyene abafise amatungo n'abafite abana nta na kimwe twigeze twaje uko nyine abarundi birukanywe bavuga ko basabwe kuja mu makambi y'impunzi baravyanka kuko bari basanzwe baba mu zabo abo birukanywe harimwo abasize mu rwanda abakenyezi babo baba abarundikazi canke abanyarwandakazi ndetse n'uruvyaro rwabo nzeyimana patrice yasize inyuma umukenyezi n'ibibondo vyiwe bibiri n'amatungo yari ahafitiye kuwa gatanu baratubwira ati ni ukuvuga ko ati ni ugutaha iwanyu mu burundi Eh, bizogenda gute ni mu ndeke rero mbanze ngurisha utwanje ntwara amafaranga ngo ngo ntibikunda ngo umutungo w'igihugu ngo ntiwimukanwe ubwo jewe navuze ati nta kundi bitegezwa kugenda nabwiye umugore ati wowe ati jewe ni ukuvuga ko ndaje nze ntahe nawe nubona uko uzoza kuko bujya abagabo ntitwebwe tubangamirwa cyane ati reka nze mbanze ntahe none uzonsiga nta kundi nyine nawe uzoza mu nyuma zanje Mm-hmm. ubwo bace badutumaho kuwa gatandatu ngo tuje ku kagari ku kagari twaragiye tumaze kugenda baca batubwira ati duce tutahiraho ntitwasubiye inyuma wa mugore mbura uko ndamuzana ubwo naciye ntaha kugeza n'uno munsi umugore ntiturongera kubonana n'abana abo banyentega birukanye mu rwanda ngo babayeho mu buzima butoroshe bavuga ko basabye indaro mu babanyi babo ba kera aho bashikiye reka ngo bakeneye ibifungurwa n'ibyambagwa n'ibindi byankenerwa muri make yaje icyo nosaba nk'abagera neza badufasha nk'akantu k'agashitingi n'injya kuko kurara ahantu uri umuntu w'umugabo umuntu agucumbikiye afise abana afise umugore burya ni ibintu bigoye cyane nk'ubu turacumbitse mu miryango iwacu itongo rirahari hamwe nk'ibyo byose uca wubaka ego ndafise agatongo gatoya nyine papayi yampaye yego ni abandi bubatsemo bo muri komine ntega bakiranye igishika bene wabo birukanywe mu gihugu cy'u Rwanda abavuganye na radio yisanganiro bashikiriza ko abo barundi bene wabo batashe mu gihugu cabo abajejwe intwaro ku rwego rwa komine ntega bavuga ko bariko baradodora kubagira neza kugira bagarukire kuri abo banyagihugu bari mu kangaratete ntwaza Dieu Aime numuhanuzi wa mustanteri wa komine ntega ajejwe ibibazo by'ubutunzi n'iterambere murumva ko abantu benshi komine ikaba atabugifise ni nacyo gituma ubushyikiranganji bw'ubufatana mu nda bwaranaturungikiye utuntu dukeye two kuba turabafashisha ibiharage n'umuceri turaraba ukuntu tubasabikanya kugira ngo bashobore kuba barabayeho iki gihe cyari igihe cyo kwimbura kandi umuntu bamwirukanye umutwe yiwe akahava atagahuzu atagafungurwa ata na kimwe afise naho yoba yakiriwe mu muryango murumva yuko ziba ari ingorane zirezire twotera akamu rero abagira neza abandi tubatera akamu ko mubafasha ari igishobotse cyose kuko murumva ko atana kimwe bafise radio isanganiro turabandanya n'ano makuru icuka si cyiza hagati y'abanyeshuri abarezi n'ababyeyi bo ku ishuri shingiro rya cimbizi ni muri komine n'intara y'ububanza abigisha bari bahagaritse imirimo kuwa mbere no ku kabiri basaba ko ababyeyi bahohoteye bamwe muri bo bihanigwa intandaro ya byose akaba ari umunyeshuri yahanywe ashitse muhira abikoza ababyeyi abo nabo baca barahitanana baja guhohotera abo bigisha tubibaza space caritas kabanyana abigisha ababyeyi baba hafi y'ishuri nshingiro yo mu cimbizi n'abana babo barabana y'ingwe haraciye hafi indwi zitatu byose byavuye ku mwana wo mu mwaka wa gatandatu yahanywe n'umwigisha kuko ngo yari karagorana mu ishure uwo mwana aho kwemera igihano nk'abandi ngo yaciye asimbira kuri uwo mwigisha mu kubita ingumu umwigisha aserukira abandi abibonye uko nawe aca yongera guhana wa mwana aca arataha ashitse imuhira arirembesha nk'uko byanditse mu iketa abigisha bandikiye umuyobozi w'iryo shure umutumba umukuru w'umutumba we nyene hari imbere bagomokira rimwe bashira wa mwana ku nderuzo bashira babigisha bitwaje amahiri imipanga ubufuni n'imbugita nk'uko biboneka muri urwo rwandiko nyene babigisha babibonye uko baterura ya nderuzo bajana ku ivuriro b'abanyagihugu babaje inyuma n'induru nyinshi n'ibitutsi bifatiye ku macakubiri y'intara na riryango batanahavuka abo bigisha babonye atawe yigeze yitaho ingorane bagize baciye bahagarika akazi kuri uyu wa mbere no kuri uyu wa kabiri ariko umuyobozi w'indero muri komine bubanza yahavuye basigurira ko iyo yegereyegere idakurikije amategeko baca basubira ku kazi kuri uyu wa gatatu ndayiziga venance arongoye amashuri muri komine bubanza akanamenyesha ko be nabo basangiye ayo mabanga kuri uyu wa kane bazosubira mu cimbizi kugirisha inama y'ihumure no gusubiza hamwe nayo abanyagihugu bagumuye abandi ngo bagiye gukurikiranwa n'ubutungane sitasi karitasi kabanyana ibubanza hajyaho isanganiro arakoze hari haribonekeza abagwayi benshi ba malaria muri no minsi mu bitaro byo mu kibumbu intara ya mwaro mu ndwi zibiri za mbere za kuno kwezi kwa gatanu ivyo bitaro vyakiriye abarenga amajana abiri muganga rongo intara y'ubuvuzi ya mwaro asaba abantu bose bumvise ibimenyetso vy'iyo ngwara ko bonyarukira kwa ku begereye batarasinzikara imwaro ni inkuru dushikirizwa na Laurent Kuriyo nuko ibiharuro dukura mu buyobozi bw'amagara y'abantu mu ntara ya mwaro bizerekana igitigiri cy'abarwayi malariya barwariye ku bitaro byo mu kibumbu byagumye bihindagurika kuva mu ntango z'uyu mwaka ibitigiri biri hejuru byibonekeje mu kwezi kwa kane aho ibitaro byakiriye abarwayi malariya amajana atanu na cumi n'icyenda muri izi ndwi zibiri nazo ziheze z'ukwezi kwa gatanu ibyo bitaro bimaze kwakira amajana abiri na cumi n'umwe barwaye malariya muganga arongoye intara y'ubuvuzi ya mwaro avuga ko ubushobozi bwo kubakira bwaciye burengegwa cyane cyane ahagwarira abana pediatri mu gifaransa ngo abarongo ivyo bitaro na district kibumbu baciye bafata ikibanza cyahora kibikwamo ibikoresho ariho abana bagwarira kuko hagutse kurusha ngo baratiye ibitanda cumi n'icyenda muri sanatorium byongera kuri mirongo itatu byahora ahagwarira abana ngo hari n'izindi matera zaguzwe ariko ntizikwira kuko hari abana bagisangira igitanda ari babiri muganga nikora tunga arongoye intara ya mwaro avuga ko ivyo bitigiri bitumwa nuko izo bitaro ari za mbere mu ntara bikakira abagwayi bava mu makomine ya Nyabihanga Kayokwe na Bisoro ari mu gice c'ikirimiro ahagwiriye malaria ngo n'abava muri komine Nyarusange y'intara ya Gitega bivuzaho aho nyene avuga ko abahitanywe n'iyo ndwara bahashitse barenze bakamya amaraso canke bari muri koma asaba wese afise ikimenyetso na kimwe cy'iyo ngwara kwitura ivuriro rimwegereye atararemba abanyagihugu b'iyo ntara nabo ngo bokwikingira malaria mu gukura ibidenge by'amazi n'udushamba impande y'inzu bakoreshe kandi neza imisegetera intwaro ruhande kuri yo radiyo isanganiro urakoze Laurent mu bijanye n'amagara y'abantu kandi amafarmasi agera kurana ane imiti y'abantu yarugawe mu ntara ya karusi mu kwezi guheze kwa kane abajerwa amagara y'abantu bagiriza bene ayo mafarumasi ko buguruye badafise uruhusha bakaba ahubwo ngo bafatanywe impapuro z'amagendo ngo barafise n'impungenge barabye ingene amafarmasi imwe nayo ariko aragwirirana muri ino minsi Blaise Pascal Kararumiye izo farumasi z'abigenga zidandaza imiti zugwawe ku ngingo y'urongoye intara y'ubuvuzi ya karusi ngo kubera ko zakoresha impapuro za z'amagendo ati zatanguye gukora atani igikorwa cy'igendura ry'ibanze cyabaye ari naho basanga ngo n'impapuro bene farumasi bakorera ko ari impapuro atawuramenya iyo zavuye izo farumasi zari zuguruwe i masabo muri komine bugenyuzi isongore muri komine ya gihogazi Ni marenga muri komine ya gitaramuka urongo intara y'ubuvuzi amenyesha ko muri iki gihe zamaze kugagwa burundu mu gihe nyinshi muri farumasi zirenga mirongo ibiri zikorera mu ntara ya karusi ngo ari zuguruwe muri iki gihe cya vuba muganga amenyesha ko ibikorwa byo kuraba ko izo farumasi zikorera mu ntara zikora zikurikije amategeko ngo bibandanya ngo hanyuma izo basanze zidakurikije amategeko zizoheza zugagwe nk'izo za mbere menyesha ko hari haciye igihe gito hari izindi farumasi zishika zibiri zugawe n'itegeko ry'umushikiranganji w'amagara y'abantu imwe muri komine nyabikere iyindi muri komine ya buhiga zugagwa zagirizwa kuba zidandaza imiti yataye igihe hamwe n'imiti itarekuwe kudandazwa cyo kimwe no kuba zikoresha abakozi batabikwiye karusi kararume bresi pascal ku bwa radiyo isanganiro arakoze Blaise Pascal mu kurangiza buramatari w'intara ya Rumonge yarafashe ingingo kuri wa kabiri yo guhagarika impusha zirekurira abigisha kuja gukorera handi batagira babasubirira ni nyuma yaho abayobozi b'amashure muri yo ntara bashikiririje ko izo mpusha zitangwa ku buryo abagiye rimwe na rimwe basiga ibihengeri ivyigwa bahora batanga bigaca bihagarara akaba yabivugiye mu nama yagiranye n'abo bayobozi Jean Pierre Misago bw'abo bayobozi uretse ko hamwe batanamenyeshwa ko umwigisha ariko arondera kwimuka niyo babimenyeshejwe bakandika ko uwo mwarimu yogenda ari uko asubirijwe ngo ntibiheza bifatigwe ko juvenal bigirimana buramatari w'intara ya rumonge mu nyuma y'iyo myidogo y'abayobozi ko abigisha bashima kwigira mu miji canke ahegereye kaburimbi ati ntibyoshoboka ko wambura ishure iri nguje kwambika ririya shure aca atangaza ko mwe n'izo mpusha zihagaritswe mu ntara ya Rumonge kuva kuri uyu wa kabiri umuyobozi azokwamburwa umwigisha hatagira uwuca amusubirira bikwiye mu kibanza agasabwa kumwitura kandi ngo azotunganirizwa mu maguru mashya umwigisha yaheruka kwimuka ava kuri sekominare cabara mu ntango z'igice cya gatatu turimwo bigatuma bituma ibyigwa yahora atanga bya shimi na biyoroji bihagarara akaba yaragarutse kubyigisha kuva kuri uyu wa mbere abanyeshuri b'umwaka w'icumi bimirije kubikora mu kibazo cya leta babanje kugumuka jean pierre misago mu rumonge radiyo isanganiro arakoze jean Pierre misago hakaba ari n'aha ari no ngaha duce turangiriza no makuru mu kirundi twari twateguye kubashikiriza muri nojoro ariko ndabibutse nsongora yuko leta y'u Burundi ngo yiteguye kwitabira ibiganiro vyimirije yarusha mu gihugu ca Tanzania ngo ikizoshikiriza cane cane kuko ari kugarukana amahoro n'umutekano mu gihugu abarundi birukanwa mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda barabandanya gushika mu uko bw'igihugu commune Ntega imwe mu zigize intara ya Kirundo ikaba kwakira abarengije igihumbi n'ijana ngo ariko ntibagira cepo ca ruguru bagaheza bagasaba abo bagarukirako icuka ntikimeze neza hagati y'abanyeshure abigisha n'abavyeyi barereye ku ishure shingiro rya Cimbizi mu ntara y'Ububanza intandaro akaba ari umunyeshure yahanywe hari umusore nawe yagandaguye abavyeyi babiri bombi barapfa barashika aboganise na na mukase harejo kuwa kabiri ku murango riva muri komine yambuye intara ya Muramvya ningaha rero haciye harangirira neza na neza ano makuru mu kirundi ndabakengurukiye mwebwe mwese mwayakurikiranye ndashimiye na Aime Tuse Mitebutse mu buhinga bw'ivyuma kugira ngo mvuge mu nyumve kuri micro mwari kumwe na Leonce bitariho ijoro ryiza mwese aho muherereye murakoze